Urria kamalau gaur aste artea da eta hau berrion albistegia duzue berriozari erratiaren albiste mankezuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi gripearen aurkako txertaketa e, eh, kampaina martxan. Berriozartarrak gaur bertan has daitezke gripearen aurkako txertatzea eskatzen. Baita neumokokoaren kontrakoa ere. Marisol Bilabona osasunetxiko erizenak azaldu bezala, txertaketa irurogei urtetik gorakoengan gomendatzen da. Orche Marisolen gai honi dagokionean. Unas mayores de 60 años. Luego también está indicado a eh, eh, personas entre 6 meses y, menos de 60 años, pero que tengan patologías crónicas, que tengan eh, problemas cardiovasculares, que tengan problemas respiratorios, como son el EPOC, que tengan problemas también metabólicos, quizá lo más conocido es la diabetes mellitus, y luego también a las personas obesas también, la obesidad mórbida, ya estamos hablando de un índice de masa corporal muy alto, también podrían sufrir complicaciones importantes si padeciesen una gripe. Aralarren biltzar irekia. Aralar talde politikoak teialdia luzatu du bere bazkide eta elkarren begiko direnak biltzar batean biltzeko. Biltzarra ostegun honetan, arratxeldeko zazpi terditan kulturgunean ospatuko da. Horretan bildurikoak legegintzaldiaren balorazioa egin eta urrengo hauteskunde eta zarituko dira. Eta bestetin, natur eskolan dantza integrala egiteko aukera zabalik. Zuma konkausa elkarteak ostegun honetarako dantza integral saio bat antolatu du. Horretan, mugimendu libre eta sortzaileak landuko dira Mirian Ortegaren eskutik interesdunek natur regelara urbildu barko dira ostegun honetan, arratsaldeko seietan. Biderkatu Euskara mintzaki den magiarekin. Euskaraz mintzatzeko talde txikiak osatu dira jada, da orain talde idagokie biltze tokia zehaztu eta marmarka Euskarari holtzea. Interesdunek gara izabiltzati izena emateko zehazki, izena emateko EPA urriaren amazazpi arte egonen da zabalik, udaleko Euskara zerbitzuan baita bederatzi lau zortzi irureun, irureun da berroita meretzi telefonoan edo Euskara abildua berriozar.es Electronic One. Eta mendialdea kirol elkarteari dagozkion asteburuko saskibaloi partiden emaitzekin irekiko dugu mm, gaurko kirolen atala garazi. Talde berriozartar iruk besterik ez asteburuko leia jokatu bakar batek irabazi badu beste biek ezute, zorte berdina izan mutilen senior taldekoek baie deuesen aurkaliatu eta azkenik iruroita iru laroita iru irabazi zuten seniorreko neskatilak aldiz toni bane aurkakoa galdu zuten eta gal Galdu ere, mutilen aur taldekoek hogeita zortzi, hogeita bi, baie de huesen aurkakoa. Eguraldi azmintzatzeko unea du gorain, zer dio gaurko iragarpena garazi. Egunaren lehenengo partean, zeru atarteka odeitxu, egongo dela dio gaurko iragarpenak baita bigarnean, odeitxu edo oso odeitxu geratuko dela ere. Arratxalde gabe partean ziurrenik, euria egingo du noiz behinka, ego osagaikoa izea olbizibiliko da, eta temperature idaukionez gaur aldaketarik ez. Eta hau izan da guztiak aurko albistegieri dagokionez, informazio gehiago zen orduetan berriozar erratiaren sintonian, FMko egun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Música